Chunka capítulo. Ángel mantawan libro chamanta. Rikurganitagmi huk atiniyok angelta, hanak pachamanta uray kamukta. Paijakasqa puyuan pachasham. inaspa umampi chirapayuqmi. Uyampas achkirirqa inti kunanya TAKMI Kasha ninamanta pilarkuna hinara. Kichasqa libruchata hapiykuspanmi alliq chakinta churaykurqa lamarquchapa hawanman. Ichuq chakintañataqmi churaykurqa alpaman León hina hanchis hanchis rayukuna rimachka hina. Chay hanchis rayukuna rimaruptinmi Kachkarhani, kachkarqani. Ichaqa hanaq pachamantam yapatawan hayamuarqa. Hanchis nintin rayukunapa nisqantaqa amarajia nitajillgaychu, nispa. Lamar huchapiwan, sayach sayaq angilñataqmi silulauman alliq makinta uqarirqa. Wiña causa kawsaqraykum, otaq silukunapas kaipachapas, lamar huchapas chaynataq chaykunapi y mapas imapas unanchaqraykum jurarja kainata. Manam a Aswanja hanchiskaq angelpa kornitillan tukanan tiempo obtinmi Dios Diospa pakasqa qayninkuna Chainaja karja karqa cervejnin kunaman nishan hinam. Hanaq pachamanta uyarisqay, apamanta ni muarja. Rispaikia chay kicharayaq libruchata chasquimoi, lamar huchapiwan alpapi sayaj angel maquimanda, nispa. Angelman libruchata mañaq riptimi niwarja. niwarja. Chaskiwaspayki y kay libruchata. Simikipim kanja miel hina, miskillaña, wiksaiykipiñataqmi kanja hatqillaña, nispa. Angelpa MANTA libruchata si mi pija carja miel hina MI willa a ki, hinaptinmi niwarqa. Yapatawanmi willakunayki, kunamanta runakunamanta, nasyunkunamanta, tukurikchaq kunamanta en rey con Amanta, Nispa.